chapter 5. Aner de tis Ananias onomati sun sapphere te gunaiki autu epolesin katema. Kai enos fisata apo tes times sune duias, kai tes gunaikos autu, kai enegkas meros te para tus podos ton apostolon ethaken. Epen Petros, Anania, dia te epleurosen ha satanas ten cardian su psusastai se ta pneuma hagion kai nos fisastai se tes times tu coriu uki menon soi eminen kai prathen in te se exousia huperken te hoti ethu en te cardia su ta pragma tuta uc epsiuso anthropois ala to theo. Acuonde ha ananias tus logus tutus peson exe psuxen cae egenita phobos megas epi pantas tus acuantas tauta. Anastantes de hoi neoteroi sune stelan auton cae ex enegantes ethapsan. Egenitor de hos horon trion dia stema, cae hegune autu me edwia tor gegonos es elthen, apecrithe de aute ha petros, epe moi, e tos utu ta corion apedosthe, he de epen nai tasutu. Hade Petros apen pros autein, te hote sune funethe humin peirasai ta pneuma curiu. Idu hoi podes ton thapsanton ton andra su epi te thura kai ex oi se. Epesin de para crema para tus podos autu kai exe psuxin, eis el fontes de hoi ne aniscoi huron autain necron kai ex enigcantes ethapsan pros ton andra autes kai agenato phobos megas ef holein ten ecclesian kai epipantas pantas tus acuontas tauta Dia de ton keiron ton apostolon eginita se mea kai terata en to lao pola kai esan homothumadon hapantes en te stoa solamuntas. ton de loipon udes etolma kolastai autois al emegalunin autus halaos malon de pros et ithinta pistuantes to curio plethe andron te kai gunaikon hoste tas plateas ec furein tus asthenes kai tithanai epi clinon kai crabaton hina er commonu petru can he skia epi skiasse tini auton sunercata de kai to plethos ton perix paleon es hierusalem frontes asthenes kai oclumenus hupa pneumaton acatharton hoitinis etherapiuanta hapantes anastas de ha archierius kai pantes hoi sun auto he usa hieresis ton saducaion the thesan zelu, cae epi balon tas ceras auton, epi tus apostolus, cae ethento autus in terese demosia. Angelos de curiu, dia tes nuctas, enoixen tas thuras tes fulaces, exagagon ter autus, epen, poriueste, cae stathentes, la lete in to hiero to lao panta ta remata tes zoes tautes. Acusantes de es elthon hupa ton orthron es ta hieron cae edidascon para genomenos de ha archierius cae hoi sun auto sun e calesan ta sunedrion cae pasan ten gerusian ton huion Israel kai apestelan eis ta desmoterion ac thenae autus. Hoide hupe retae para genomenoi uc huron autus in te fulacae anastrepsantes de apengelan. legontes hoti ta men desmoterion huromen ceclismenon in passe asphalea cae tus fulacas histotas pro ton furon anoixantes de eso udena huromen. Hos de ecusan tus logus tutus hoter hierius cae ho strategos tu hieru cae hoi acieres die porun periauton ti an genoita tuta paragenomenos de tis apingelen autois, hoti idu, hoi andres hus etheste in te fulace esen in to hiero, histotes cae didascontes ton laon. Tote apelthon ha strategos sun tois hupe retais, egagen autus, u metabias, efabunta gar ton laon, hina me lithas thosen. Agagontes de autus hestesan into sunedrio kai epe autus ha archierius. Legon u parangelia Parangelamen humin me didaskein epe to anomati tuto kai edu peple rocate ten Jerusalem tes didikes humon kai buleste epagagein ef hemas ta haima tu anthropu tutu. Apokrythes de Petros kai hoi apostoloi epon pethargein de theo malon e anthropois. Ho theos ton pateron hemon e geren jesun hon humes dia kerisasthe epagagein cremasantes epi xulu. Tuton ho theos archegon cae sotera hupsosen te dexia autu dunae metanoian to Israel cae afesen hamartion. Cae hemes esmen autu martures ton rematon tuton, cae ta pnuma de ta hagion ha edoken ha theos tois pethorcusem auto. Hoide acuantes dia prionta cae ebuluanta anelein autus. Anastas de tis ento sunedrio farisaios onomati gamaliel, nomo didascalos, timios panti to lao, eceliusen exo bracu te tus apostolus poiesai epente pros autus, andres Israelitai, pros ecate he autois, epi tois anthropois tutois, te melete prasein Pro agar tuton ton hemeron, aneste Theudas, legon enae tina he auton, ho pros eclethe arithmos andron, hose tetra cosion hos anerethei kai pantes hosoi epe thonto alto. Die luthesan kai egenonto eis uden. Metatuton aneste judas ha galilaios intais tais hemerais tes apographeis kai apestesin laon hikanon opiso autou kakenos apoleto kai pantes hosoi epe thonto autou dia scorpistesan. Kai ta nun lego humin apostete apo ton anthropon tuton kai easate autous hoti ean e ex anthropon he boule e ta ergon tuta kata luthesetai. E de ex theu estin, ou dunaste katalousai auto mepete kai theomakoi hurethete e de auto kai pros kalasamanoi tous apostolous de rantes parengelan me la lein epito anomati tu yesu kai apelousan autous hoi men un e poriuanta kai rontes apo prosopou Tu sunedriu, hati huper tu anomatos tu Iesu, catixio exio thesan artimastenae. Pasan te hemeran ento hiero, cae cat oikon uc e pau onta didascontes cae euangelid zomenoi Iesun ton Christon.